Hristos se voznese. Može druga, vidite druga. Božnosti si Slavje Hriste Bože naš, radost otvorivi učenikom petovanjem svjatago duha, izvištenim im bivšim blagoslovenjem, jako ti jesi sin Boži, izbavitelj mira, slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, ninje i prisno i vo vijeki vjekov, amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Oče, blagoslovi. Bojta nas, kod Otca našeg, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin. dobra prilika i mi smo iskoristili naravno vođeni duhom crkve na najbolji mogući način i obilježili te dane, taj dan svetom i božanstvenom liturgijom. A poslije liturgije u porti jednog manastira odgledali smo jedno parče koje je vezano za binu pozorišnu, koje je, eto po mišljenju scenariste, imalo nekih dodirnih tačaka sa tim praznikom i po blagoslovu naše crkve, narod i sveštenstvo su poslije božanstvene liturgije odgledali taj komad. I sve to negdje bilo u redu, da kažem, dopunilo je sve ono što se tog dana spremalo i predstavljalo praznični program, a onda poslije na prazničnoj trpezi e, bili smo u blizini e, naše sestre, ona je ipak krštena, i spontano se dotakli nekih tema u razgovoru. A ono što nas je, ajde da kažem, iznenadilo, a i razočaralo, jeste što ona i pored toga što, eto, prinese nešto od sebe, od svoga života, od svoje pažnje crkvi, ipak nije u potpunosti pripadala njoj. Mislimo na našu pravoslavnu crkvu. I u tom razgovoru za prazničnom trpezom primitili smo da se njena vjera, a ona je baš podvukla i nekako bila je zadovoljna što je to baš njena vjera, njeno viđenje, njen odnos, e, razlikovala od vjere, saborne vjere, crkve svetih otaca. I to u velikoj mjeri. I dalje u tom razgovoru mi smo iznijeli ono što smo u crkvi zatekli i ono čemu nas je crkva naučila, ne samo nas, nego ono čemu ona uči evo već generacije i generacije i čemu će učiti dok god bude generacija i vremena za učenje. I ova generacija, a i one posle nas, u crkvi će zateći isto raspoloženje i isto učenje, isto otkrovenje. I nešto od toga što smo zatekli, jer ono je nepromjenljivo, vječno, neizmjenljivo, nešto od toga, mali dio od toga koji smo usvojili, mi smo iznijeli i pokušao i njoj da ponudimo ili bolje reći da je podsjetimo jer ponavljam na ipak kršteno čeljade i njeno kretanje misli njeno izražavanje vjere u sudaru sa ispovjedanjem ponavljam i podlačim blagim podsjećanjem na učenje crkve i blagim izrazom svega onoga što mi u crkvi nazivamo dogmatikom ili dogmatima ili dogmom, e, sva njena vjera, njena, podvlačimo vjera, njeno viđenje, njeno mišljenje, njen doživljaj, pukli su kao balon, kao pjena. kako je sve to prokomentarisao jedan naš sabrat, a i doneko je učesnik tog dijaloga, reče dama, boga mi proguta knedu. To je bio njegov doživljaj i njegovo tumačenje. Međutim, tako uvijek biva, braćo i sestre, kad se to naše viđenje, naš doživljaj, ono što mi mislimo, što mi smatramo, kako se to nama čini, sretne sa formulisanim i izraženim mišljenjem crkve. Jedina alternativa jeste da se sklonimo sa tog puta i vratimo u tamu, u bezdan, laži i obmana i raznih formulacija, raznih viđenja, raznih vjerovanja. Ali biti na putu kojim crkva hodi nemoguće je, a imati u sebi duha laži. Zato i danas primjećujemo, a to je jedan od simptoma, e, nešto što bi nazvao i bjekstvom i eskivažom. E, vidjet ćete i primjećujete sami, ako ste pažljivi, da malo ko, osim onih sporadičnih, niskih i vulgarnih projava raspoloženja odnosu na crku, e, malo ko ulazi u ozbiljan razgovor sa njom. Evo pogledajte danas, kad se govori o crkvi, u koji se kontekst sve to stavlja. U kontekst koji se ovom ne dozvoljava, niti traži riječ crkve i njen dogmatski izraz. I mnogi ljudi, eh, podlegavši toj tehnici, a nije to ni bez razloga, ni bez strategije, e, zaglavljaju se i stiču pogrešna, plitka iskustva i pogrešan, naravno pogrešan, apsolutno pogrešan doživljaj crkve. Vjerujući, to je obmanjujući sebe da u njoj ne mogu ništa drugo i da nađu. A nije tako. I ova nedelja svetih otaca, nedelja između velikog događaja i velikog praznika Vaznesenje i onog događaja i onog praznika koji slijedi, mislimo na silazak svetog duha, govori da crkva i tekako može da govori i da ona ima sabornu svijest i saborni izraz te svijesti ili, ako hoćete, vjere. E, pritom, kad se govori o sabornosti, e, ne misli se samo na onu e, ljudsku ravan, dakle na sabornost našeg vjeroispovjedanja sa vjeroispovjedanjem naših predaka, uključujući tu i one najranije periode crkve, period apostola, e, nego, i to je mnogo važno i toj vjeri da je na značaju i kvalitetu, e, misli se na sabornost, odnosno jedinstvo našeg doživljaja, naše svijesti sa svetim duhom, sa duhom Oca našega. Dakle, sabornost i jedinstvo ljudi i Boga. Zato na vaseljenskim saborima, pa i na onom prvom vaseljenskom saboru, jer danas naša crkva, svu svoju djecu. E, nije to, braći i sestre, e, izuzetek, pa da se svega nekolicina nas zainteresuje za rad ili za događaje vezane za svetovce Prvog Vaseljenskog sabora. Pa da to prepustimo samo nekolicini koji je to tom temom bi malo da se pozabave, nešto više o tome da čuju. Ne, Evo vidite, sveta crkva pravoslavna danas svu svoju djecu, bez izuzetka, podsjeća na taj događaj, na oce, učesnike tog sabora i na odluke koje su oni donijeli, ali ne sami, nego, kako tamo stoji, a tako je bilo i na onim prvim apostolskim saborima, da se, da bi ugodno kako glasi ta formulacija, duhu svetome i nama, da stvari budu postavljene na ovakav način. Simbol, nikejski simbol vjere, saborno ispovjedanje pravoslavne crkve jeste izraz volje Božije, jeste projava djelovanja duha istine i duha svetih otaca, to jest duha crkve. I na ovom dokumentu stavljen je carski pečat. Simbol vjere kao dogmat ili kao dokument ima na sebi carsko znamenje, to jest pečat carav, to jest pečat svete trojice. I od tog dana, naravno i prije ovog formulisanja, ali posebno od tog dana u ovoj formi, on je opšte obavezan za punotu crkve, i za sva vremena do kraja vremena. U današnjim kretanjima, društvenim, ako hoćete i političkim, ekonomskim i mnogim drugim, a sva ona su kretanja u okviru svijeta ovaj dokument, ovaj dogmat koji na sebi nosi carev pečat, nema nikakvu vrijednost. Na njega danas više nećete naići sem u crkvi. Ono što treba sve da nas zabrine i da nas pozove na pokajanje jeste i odnos našeg srpskog naroda prema ovom dogmatu, to je prema ovoj istini, prema nasleđu otočkom i prema pečatu koji na njemu stoji, kojim je zapečaćen ovaj simbol za sva vremena i za svu vječnost. Zašto je važna ova nedelja i zašto je važan ovaj sabor prvi vaseljenski? Održan je da podsjetimo u Nikeji za vrijeme ravnoapostolnog cara Konstantina 325. godine 318 svetih otaca da podsjetimo one koji ne znaju da je na njemu jedan od učesnika bio i veliki sveti Nikolaj, sveti Nikola, koga naš narod i tekako cijeni i kroz vjekove cijenio. Pored njega tu je bio i veliki sveti Atanasije, pa sveti Spiridon i mnogi drugi svetioci I oni su na ovom saboru, braće i sestre, odbranili u naše ime i radi našeg spasenja e, jedan od dogmata, spasonosnih dogmata, bez koga nema spasenja, ukoliko je on ugrožen, u ono vrijeme bio, ali ukoliko je i danas ugrožen, svi oni koji podlegnu tom pritisku ne mogu naslijediti život vječni. Ukoliko, ukoliko prihvate vjeru drugačiju od vjere apostolske, od vjere svete, od vjere otečke, od vjere pravoslavne. Oni su odbranili dogmat jednoslušnosti Sina Božijeg sa njegovim Otcem. A mnogo je važno i crkva to mudro ostavlja da se o ovom problemu, o ovom događaju i o rešenjima koje nam Sveti Duh preko Svetih Otaca dade, ponudi i zapečati, on više pečat, duh sveti, braći i sestre, pečat više neće stavljati ni na jedan drugi dokument. Ukoliko očekujemo neke nove dogmate, mi smo u zabludi. Ukoliko očekujemo neke nove potvrde, mi smo u zabludi. Ukoliko očekujemo da će Duh Sveti ponovo rešavati ono što je jednom rešeno na vaseljenskom nivou, mi smo u zabludi. A zašto crkva podsjeća svoju djecu baš u ovom terminu? Između vaznesenja i pedesetnice. Ne bez razloga. Istina, nije to jedini razlog, ali je jedan od važnijih. Zato što onaj koji je vaskrsao, koji se ovaprotio, od Duha Svetog i Marije Djeve, koji će poslije Vaskrsenja u tijelu, a te lekcije i te događaje smo e, trebali da usvojimo u terminima kad je crkva po prazniku Vaskrsenja govorila i utvrđivala nas u toj vjeri kroz sve ove nedelje i kroz sve ove dane, jer sve do vaznesenja crkva nas sistematski utvrđuje u toj vjeri, da je vaskrsao. A onda, na dan njegovog svetog vaznesenja, to je čudesan događaj, ovako a, intimno, e, naravno ne razvajući ga, i to je nemoguće od drugih praznika, jedan od čudesnih praznika, pogotovo našoj generaciji koja je e, naviknuta ili da upotrebimo taj termin navučena na ekstremne događaje, na velike scene, na nešto što oko još nije gledalo. Vidite i sami, svjedoci smo pogotovo naše generacije s kraja prošlog i početka ovog vijeka, gledamo, braći i sestre, stvari koje ranije čovjek nije gledao. Ulazimo u prostor velikih dostignuća i e, međe pucaju. Znate, sve otkrovenje za otkrovenjem. E, rešetanje raznim pronalesima i evo sad smo svi postali čudotvorci, zar ne? Evo, počevši od ovog malog uređaja, koji gotovo niko više i da ne cijeni, koji sve ovo što mi pričamo snima, kako snima, mi to ne znamo, koji sve ovo što mi pričamo negdje u sebi zadržava, memoriše, posle to možemo da reprodukujemo, do svih onih instrumenta koje, vjerujem, manje više svi imate u džepovima. E vidite, pažnju takvog čoveka nije lako privući. Ali crkvi nije ni teško. Navikli smo na rakete, na avione, na razne letilice. A crkva ne samo našoj generaciji, ali posebno važno, našoj generaciji nudi ekstremnu ponudu. sva ona čežnja za novim, za neotkrivenim, za nedoživljenim, ona može biti ispunjena životom u crkvi. Praznik, odnosno događaj, istina, vaznesenje, sve to potvrđuje i sve to nudi. Može li biti, braće i sestre, pored svih velikih ponuda, uzmimo one najveće ponude, Može li biti veće ponude od te da mi u ličnosti Sina Božijeg, Bogo čovjeka, imamo takvu mogućnost da naša priroda, koja je u njemu sjedinjena sa božanskom, neraskidivo, dakle on je postao čovjek, I pazite, do dan danas on je čovjek. I jedinstvo priroda u njemu, ljudskoj prirodi, daje potpuno nove mogućnosti. I od tog trenutka do dana današnjeg to važi i to je na snazi. I u ljudskoj prirodi Gospod naš Isus Hristos vaznosi se i prolazi kroz sve visine ljudska priroda u njemu nadmašuje prirodu angela u stihirama odnosno u e, službi vaznesenja angeli, heruvimi, serafimi, braći i sestre Udivljeni su istine i radosni, jer angeli se raduju svakom našem napretku, svakom našem boljitku, a kako da se ne raduju onom najvećem što nas je zadesilo milošću Božijom, jedinstvu naše prirode sa božanskom. Onda gledajući gospoda koji se vaznosi, gledajući našu prirodu koja se vaznosi i sjeda sa desne strane Boga i Otca, oni proslavljaju milosti i čovjekoljublje Božije. I od tog dana, od tih dana, od tog događaja, e, pazite, e, probajte da uhvatite taj, taj talas, tu frekvenciju, e, i u svjetlosti tog događaja i u mogućnosti koju, koju on nudi, da treba da posmatramo sve ono u čemu se ljudska priroda danas kreće, nalazi i utjehu traži. Kako je tužno, braće i sestre, u isto vrijeme i mučno posmatrati ljudski rod, ne pojedinca, ne, ljudski rod, jer govorimo o prirodi, onome što je zajedničko za sve nas, da traži utjehu izvan gospoda, to jest izvan crkve, ko govorimo o crkvama, jer danas je to postalo moderno, pa se više ne zna, ja sam crkva, ja sam osoba B, crkva, osoba C, crkva, i čitav niz osoba njih, koliko danas, možda ih ima i stotinu, svi kažu crkva, crkva, crkva. A napraviš li grešku, promašiš li, života gledati nećeš. Sa ocem vezu uspostaviti ne možeš, duh sveti te posjetiti neće. I tebe se, ukoliko si promašio, vaznesenje ne dotiče. Taj nivo nije tvoj nivo. Zato je mnogo važno, braći i sestre, da ne promašimo. A nije teško, imamo mi to u sebi. Znači vidimo, kaže crkva, jedan kaže za sebe crkva, drugi crkve, treći crkve. Mi u sebi kažemo ovako, ovo je igra, ovo je strategija, nemoj da promašiš. Ovdje ima i falsifikata. Pazite, iskusnom čovjeku e, ta misao je mnogo bliža nego naivna raka pomisao da ćemo sve to da združimo i ispijemo jedno. Ne može tako. Previše je skupo ono što se nudi. Previše je jasno ono što je rečeno. Na jasan način potvrđeno, carskim pečetom zapečaćeno, da bi sve papire gutali i sve potpise smatrali legitimnim. I sve pečate važećim. Ne može to tako, braći i U našoj pravoslavnoj crkvi našoj, ako je naša, mi se ovako osmjelimo pa svojatamo, čekaj da vidimo je li naša, da vidimo imamo li mi sve zajedničko sa njom i sa svetiteljima naše crkve. Nudi se mogućnost i nama i svakom čovjeku, ili ako hoćete još šire, ljudskoj prirodi, da bude povezana sa tim nivom da se preko Sina poveže sa Otcem u Duhu Svetom. Ali, da bi do te veze moglo da dođe, a ne dolazi, mi živimo, braći i sestre, u mraku. Ima nekih najava da će u nekima svjetlost da zabrista. Ima najava, ima na, nade počeli su da se stiču uslovi. E, kvarovi se otklanjaju, ali to što smo otklonili nekoliko kvarova ne znači da je svjetlost došla, da je puštena, da je zablistala. To je mnogo važno da ne bismo u tom procesu otklanjanja kvarova bili obmanuti lažnom svjetlošću. A vi znate ili možda ne znate da postoji i izvor lažne svjetlosti, demonske svjetlosti. Do te mjere lažne i opasne i kadre da obmane da je sveti apostol Pavle upozorio sve nas, jer sveti apostol Pavle je apostol svih nas, ne samo Korinćana, Solunjana, nego i Budvana i svih nas hrišćana, da satana može da se pojavi ogrnut svjetlošću koja podsjeća na angelsku. I mnoge je obmanuo. E, tako da, otklanjujući kvarove u našem psihofizičkom sistemu, moramo biti oprezni, braći i sestre. I ne svaku svjetlost primati za istinitu. A istinitu svjetlost primit ćemo, sigurno ćemo je primiti jer nemoguće je da je ne primimo. Ako budemo zajedno sa svetim ocima Prvog Vaseljenskog sabora, zajedno sa crkvom, jer vidite, oni i danas u 21. vijeku ne odstupa od toga. Evo danas e, moli nas, preklinje nas, nego mi ne čujemo, a ona ne želi da čujemo to njeno preklinjanje, preklinjanje taj njen vapaj, da se ne bismo e, uplašili i da nam slobodu ne bi ugrozila, ona preklinje, ona, ona vapi da se vratimo vjeri otaca i da zajedno sa njima, ocima prvog vaseljenskog sabora, da zajedno sa svetim apostolima ispovijedimo Sina Božijeg, dakle onoga koji se vaznio prethodno, ova plotio, postao čovjek, da iako je čovjek, da mi u njemu vidimo, da se mi njemu, iako ovoploćenom, poklonimo kao samome Bogu. Ne manjem od Otca. To je mnogo važno. E, da se poklonimo njemu kao, kako nas uči simbol vjere, jednom sušnom ocu, koji je prirodom ravan ocu i duhu svetome. Mada kriza na koju je odgovorio prvi vaseljenski sabor, odnosno duh sveti, kroz oce prvog vaseljenskog sabora, e, bila je kriza u odnosu između oca i sina pojavio se drugi juda, kako ga crkva naziva. Arije, sveštenik, pazite, ta jeres nije došla sa strane, ona fakat uvijek dolazi sa strane, to je sa džavola, ali je ušla u prostor crkve i zarazila, obuzela jednog sveštenika. Kažu za njega da je E, bio harizmatičan, izuzetno harizmatičan, da je privlačio ljude, pa šta privlačio? Ojadio! Morali su sveti oci, morao je car Konstantin, problem je dobio te razmere, da je morao da se rešava na ovaj način, na sabornom nivou. Naravno, ne znači da crkva nije pokušala da lokalizuje e, i ugasi taj požar, čim ga je registrovao. Međutim, Ta silina zlobe, silina zla nije se povukla. To nije moglo da se riješi na lokalnom, da kažem, parohijskom ili eparhijskom nivou Aleksandrijske eh, patrijaršije, nego je plamen krenuo da se širi. Problem je bio veliki i na sabornom nivou mora biti riješen jednom zauvijek odluka, suštinska odluka tog sabora, dogmat koji je zapečaćen duhom svetim i koji obavezuje i naš naraštaj i crkvu do kraja vijeka, jeste ovaj član simbola vjera koji svakodnevno ispovijedamo. Evo, i ovom prilikom da se podsjetimo i u jednoga gospoda, Isusa Hrista, prethodno smo ispovidjeli vjeru u Boga, Otca. I u jednoga gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg. To je bilo prihvaćeno, Sin Božiji. Ali kakav odnos između Oca i Sina, to nije bilo pokriveno. Naravno, u crkvi uvijek pokriveno. Ali kod nekih nije bilo pokriveno i tu se đavo ušunjao, uvukao, kao lisica, kao, kao guba, kao, kao rđa, kao lopov. Jedinorodnog, od oca rođenog prije svih vjekova, Prije vremena, braćo i sestre, u vječnosti. I sad mnogo je važno, možda vama još uvijek nije, ali važno je i treba će vam to, da vjerujete da Otac, pazite, ovo je sad problem na koji vi ne nailazite, ni vi, ni mi, dojuče, a i mi jer u crkvi smo, znate, pa pogotovo mimo nas i sveštveno služitelji, možemo da, da tako odstupimo na raz, ima mnogo tih, kako smo čuli, krivina puta brzina, ponuda da se utekne, da se pobjegne, da se zabatali. Međutim, ako postoji ove e, pažnje on, onog minimuma, onda je nemoguće odvojiti se od ovih istina i formulacija. E, ali to pripada i vama, i vi imate obavezu da vjerujete da otac nikad nije bio bez sina. Znate, mnogima to ne predstavlja problem. Da li je bio ili nije bio, eh, da li je bilo vremena kad sina nije bilo. Znate, to nekome nije u listi eh, problema prioritetnih. Međutim, to je mnogo važno, braće i sese, mnogo važno. Jer u simbolu vjere, e, možda ne direktno, ali kako je prisutno to ispovjedanje, da je sin savječan otcu, da je ravan otcu po prirodi, po suštini, da je jednosuštan. E oko toga sveti oci Vaseljensk, prvog Vaseljenskog sabora vodili su žestoku bitku protiv jeresi, takozvane Arijeve jeresi, koja je, za razliku od brutalnog masakriranja, kako? Pa, recimo, ovom štakom, e, ono čime se nama danas glave otkidaju, jeste štaka, znate, i može čovek čoveku i štakom glavu da otkine. Kako? Pa uzme i udara po vratu 100 puta, 150, dok te tivene popucaju, dok se koža ne ocijepa, pa onda udara još to malo kostiju što ima, udara, udara, pritisne i otkine glavu. Ono čime nama danas glave kidaju, tog je kvalitet za razliku od oštrih sječiva, poput Arijevog sječiva. To je oštro sječivo, braći i sestri. To sječivo koje je satana naoštrio, mogo je da utupi, ne samo da utupi, nego tu sablju satansku da prelomi. Samo duh sveti, samo mač istine, samo jezici svetih otaca, naoštreni ne ljudskim udrovanjem, jer protiv satane, protiv jeresi, ljudsko mudrovanje ne može. Zašto? Zato što je jeres upravo posledica plotskog mudrovanija, onog što smo na početku nazvali moje viđenje, moje mišljenje, ja mislim, meni se čini. Sve jeresi su nikle iz tih pozicija. Samo um naoštren blagodaću, jezik pomazan duhom svetim, to su bili jezici svetih otaca, mogli su ne samo da utupe, nego da slome tu sablju, koja je mnogima glave otkinula, braći i sestri. Mnogima. Arijeva Jeres je mnoge obezglavila za vječnost. I danas, i situacija je, da kažemo, ništa manje teška, vjerujte, E, tada je bio problem tog tipa. E, mnogo istina, ili da kažemo dogmata, je negdje bilo prihvaćeno, ali oni moraju biti prihvaćeni u cjelini da bi djelovali. Mi danas imamo drugu situaciju. Nas danas uopšte ne interesuje, vidite, e, naravno to je posljedica lošeg vaspitanja i duha vremena, plus pala naša priroda sa njenim težnjama, stremljenjima. Mi danas imamo e, situaciju da nas uopšte ne interesuje odnos si, oca prema sinu. Da li je bilo vremena kad sina nije bilo ili je sin od vijeka u ocu, nas to uopšte ne interesuje. Da li Duh Sveti, da li je On stvorenje, da li je tvar, da li je neki eon božanski ili je Bog ravan ocu i sinu. Nas to ne interesuje. Da li je sin jednosluštan ocu? Nas to ne interesuje. To nije naš problem, to nije naša priča. U redu. Ali onda i svjetlost ne možeš da primiš. Onda ona ljudska priroda, tvoja priroda čovječa, koja sjedi sa desne strane oca, ne može da te privuče, ne može da te osvešta. Onda onaj koji silazi, evo, sad smo tu na dverima praznika, čudesnog praznika Silaska Svetog Duha, napostove, neće sići na tebe. A da bi mogao da siđe, i da može da siđe, i da si silazi, potvrđuje naša sveta crkva. Počevši od svetih apostola, potvrđujući to i na primjeru svih svetih mučanika, svetih otaca, konkretno danas govorimo o prvom vaseljenskom saboru, i do svih svetitelja i hrišćana, današnjeg vremena. Dakle, može. I ne samo može, nego i hoće. Ali postoji uslov. A uslov, braći i sestre, je dogmat. Istiniti dogmat. Istinito ispovjedanje vjere. Ukoliko se odvojimo od dogmata pravoslavne crkve, od svetog simbola, a simbol vjere jeste dogmat. Mi duha svetog nećemo primiti. A jedini koji može da nas poveže sa ocem kroz sina jeste duh sveti. Pazite, mi smo mogli, braći i sestre, da posmatramo, recimo da se danas desilo vaznesenje. Šta sve nismo mogli? Mi smo gospoda mogli da, dok se vaznosi, da fotografišemo sa našim mobilnim telefonom Mogli bismo, znate, svi bi, ili one, one glupave, one površine, kao, kao karton, kao, kao, kao gajbu koju držimo ispred sebe, lice se više ne vidi i mi nešto tamo slikamo. Taj, taj egoizam, znate, važno je da ja imam na ekranu to što slikam, a ne interesuje me kako me vidi onaj preko puta mene. Ili onaj koji se vaznosi radi mene. Mogli smo da ga snimamo kamerama. Mogli smo to snimljeno posle u studiju da montiramo i da pravimo razne spotove, filmove. Mogli bismo da pišemo, da rekonstruišemo događaj. Mogli bismo o tome da čitamo u, u izvještaju dnevnih izvještača kroz novine, po poneku informaciju u fresh vijesima. Dakle, na različite načine mogli bismo da doživimo vaznesenje gospodnje. Međutim, od svega toga mi ne bismo imali nikakvu duhovnu korist. Sam neko čulno draženje ili opažanje, koje bi trajalo vrlo kratko, jer Gospod se nije zadržavao u vazduhu, nego se vaznosio blagosiljao učenike i oni su gledali, gledali, gledali, kamere su snimale, fotoaparati su, odnosno telefoni su to pratili i on je otišao, on se vaznio. Iznad svakog imena i sjeo sa desne strane Otca na vrhovnim visinama, braći i sestri. Nama je ostalo ili da gledamo fotografije u našim memorijama ili da uđemo u crkvu isključivši svoje mobilne telefone i da kroz tajnu krštenja prethodno usaglasivši svoj doživljaj sa doživljajem naših učitelja, otaca, apostola. Jer vi znate, prije nego što primimo krštenje, svi smo obavezni, braći i sese, ovako vjeru da ispovjedimo. Nema krštenja, naravno mi se danas krštavamo, ali od toga trpimo velike, strašne posledice. Jer ulazimo u prostor crkve nespremni, braći i sese, nespremni. Ne znamo da vozimo, znate, To su velike brzine, to su duhovni prostori, znate, a mi uđemo unutra nespremno. Iza, šta imamo? Najčešće samo izazivanje nečiste sile, znate. Izazovemo je, a nespremni smo da, da se suprotstavimo. Mi pročitamo ovaj simbol vjere, a jedva ga pročitamo, znate, evo to će vam sveštenici potvrditi. Jedva da se pročita bez greške simbol vjere na svetom krštenju. A kamovi da ga imaš u srcu, da možeš da izdržiš e, silne nalete e, duha neprijateljskog, a da ne promijeniš poziciju i da se ne pokolebaš. U suprotnom, bivaš oduvan. Koliko danas ima hrišćana koji se bave, čujem, po gradu, ko zna koliko ih ima, ali čujemo neke informacije, jogom, zamislite tu bijedu, kršten, pozvan da vjeruje ovako, on se bavi jogom, jadnom jogom, koja ni žabu ne može da utješi. I raznim drugim sistemima obmana. Koliko ljudi gubi vrijeme lutajući u ogromnim duhovnim prostorima, izbjegavajući uski put otaca koji vodi u život vječni. A crkva Ona, braći i sestri, u samom startu poziva na dogmat. Hoćeš li da priđeš? Hoću. Ajmo onda zajedno. Vjerujem u jednoga Boga Otca. Pazite, to izgovara nekršteno čeljata. Još nije kršten. Pa ga sluša crkva, gleda ga, sluša ga kako ispovjeda vjeru u jednoga Boga Otca, svedržitelja. Znate, ispovijeda vjeru. Pazite, ne može ispovijediti koga neko ne nauči. A i sad to je novi problem što danas, zato gospodi kaže, molite se da izvede gospod učitelje, pastir znate, da vode narod, jer ne može narod bez pastira, braći i sestri. I evo, tražimo sve da nam dođu ovi oni, treba se moliti za pastira, nema sreće ako ne bude pastira, da nas utvrde u ovoj vjeri. To dobrih pastira, revnosnih pastira, odanih arhipastira, koji će nas učiti ovim istinama, koji će nas utvrđivati u dogmatima, jer kroz to, to utvrđivanje povezat nas sa svesilnim Bogom. Priključit ćemo se, braće i sestre, na neiscrpne izvore sreće, ajde da to nazovemo tako, mira, bogatstva, blagostanja, miline, blaženstava, istine, sile. Samo se traži da, da usvojimo ovaj model, da kažem da se priključimo. A sila ne dolazi od čoveka, nego od Boga. Ovdje i kad govorimo o čoveku, Kad ispovjedamo vjeru u čovjeka, kako ispovjedamo, Andrije? Kako ispovjedamo? U formi simbola vjere. Ovdje vjerujemo i u čovjeka. Ali u kojeg čovjeku? U kom obliku? Pa da, radi nas ljudi, radi našeg spasenja. Sišao sa nebesa i ovaprotio se od duha svetog i Marije Djeve i postao čovjek. Mi vjerujemo u čovjeka, ali vjerujemo i u Boga. Vjerujemo u Boga čovjeka. Mi ne tražimo pomoć od čovjeka. Pogledajte šta mi radimo jedni drugi drugih. Izvlačimo, e, hoćemo mir da izvučemo, hoćemo blagostanje da izvučemo iz čovjeka. I onda iscrpljujemo jedni druge, braće i sestre. Iscrpljujemo. Oni sa većim apetitima Oni, oni crpe na desetine ljudi, ne našavši mir. I nikad ga neće i naći. Jedini čovjek koji može da umiri sve ljude jeste Bogo čovjek, Isus Hristos. Ali pod uslovom da ti u njega vjeruješ kao u savršenog Boga, savršenog čovjeka, da u njega vjeruješ onako kako te simbol poziva, i da vjeruje što je mnogo važno, da on ni u čemu nije manji od oca. Vidite kako je to izazovno danas kad, kad natežemo ljude, kad rastežemo ljudsku prirodu stvarajući neke idole, neke veličine. Pa i sami natežemo e, sebe, tako, svi hoćemo da budemo. Imamo mi potrebu, znate, ljudska priroda ima ogromne potencijale i otuda ogromna zloupotreba od strane naše pale prirode, a pod dejstvom nečistih sila, da stvori neka božanstva. Znate. Pa vidite ljude koji su pokušali da sebe obožaju. Šta je sve što svijet pokušava da uradi sa čovjekom? Koji su to procesi? Šta je sve ono što mi pokušavamo da uradimo sa nama samima? Da obožimo sebe. Ko od nas nije poželio da bude najbolji na svijetu? ko od nas i dan danas tajno u nekom odvojenom ugu tu želju ne pokušava da ostvari. To se odnosi i na duhovni prostor, kad, kad uđemo u crkvu. Ko od nas ne želi to? U redu. Ta priroda, taj poriv postoji u nama, ali čekaj, ne može bilo kako. I svi sistemi, religiozni sistemi, pokušavaju E, na toj potrebi da nadovežu i uspijevaju u tome, nažalost uspijevaju e, da nakalimete svoje bolesne satanističke sisteme, e, taj, taj princip samooboženja, pa i sa ta joga koju smo govorili i čitav taj sistem, znate, on čovjeka ubjeđuje da može, da on ima to u sebi samo što treba da razvije. Nemamo mi to u sebi, braći i sestri. Šta mi imamo? mi imamo mogućnost, mi imamo blagoslov, mi smo pozvani da se u zajednici sa olopločenim Bogom, da se kroz vjeruju, to je kroz vjeru njega, kao Sina Božijeg, koji je ravan, ponavljamo to, ravan Otcu, sjedinimo silom Duha Svetog i da se obožimo, da postanemo jedno sa Bogom, Ne neki meteori koji se kreću haotično, nego da budemo jedno sa, sa Bogom. Da primimo tu svjetlost blagodati i da blagodatno budemo sjedinjeni sa njim. Te da u toj zajednici e, predstavljamo e, onaj divni sistem crkve, onu divnu blagodatnu harmoniju. A da bi do toga došlo, moramo ispuniti uslove, moramo usvojiti ovaj simbol, moramo e, temeljiti svoje živote na dogmatima. I zato pravoslavna crkva, vidite to, e, vama sve ovo možda izgleda daleko i kao nešto sa čime se vi niste susrećali. Nije tačno. Srećemo se, braće i sestre, i češće nego što mislimo. Posle ispovjedanja simbola vjere, prije nego što ćemo primiti sveto krštenje, pita nas crkva, kad smo ispovjedili, i pazite, na svetom krštenju, ovaj simbol vjere po pravilu i po činu trebao bi tri puta da se iščita. Tri puta da se, da se ispovjedi, I posle toga pita crkva, a podlačimo, prije nego što će nas udostojiti blagodati krštenje, prije nego što će duh sveti sići na nas, pita, jesi li se sjedinio sa Hristom? A mi kažemo, sjedinio sam se. Pa opet pita, pa mi opet kažemo, pa opet pita, pa mi opet kažemo. I pita onda konačno, i vjeruješ li u njega? Pazite, to je pitanje koje je crkva svima nama postavila. A mi smo naučeni crkvom, ako smo u tom učenju i dalje ostali blago nama, ako nismo teško nama, mi smo odgovorili, vjerujem u njega kao cara i Boga. Pazite, to su ozbiljne riječi, ozbiljne ispovjedanje a crkva onda kaže i poklonimo se njemu. A kandidat za sveto krštenje, odnosno za sveto vaznesenje, za vječni, besmrtni život, kandidat za vječnost, braće i sestre, ulazeći na dveri vječnog života, govori ove riječi. Pazite, dogmatski savršeno izraženo. Savršeno. Kratke, ali savršene. Kaže, poklanjam sve. To smo svi, ako ste bili mali kad ste se krštavali, to je kum u vaše ime, ako ste bili odrasli, da ste to sami rekli. Poklanjam sve Otcu i Sinu i Svetom Duhu. Trojici jednosušnoj i nerazdjeljivoj. <clears throat> Poklanjamo se Otcu, ništa manje poklanjamo se Sinu, ništa manje i ne na, drugačiji način, sem vjerujući u Duha Svetog kao u Duha Svetog, ispovjedujući ga kao Duha Svetog, a ne kao Otca, nemamo tri Otca nego jednog Otca, nemamo tri Boga nego jednog Boga, ali ispovijedamo tri ipostasi. Klanjamo se Otcu, klanjamo se Sinu, klanjamo se Duhu Svetom. Kratko, braći i sestre, ali nigdje razlike. Ukoliko se Duhu Svetom ne klanjaš isto kao Otcu i Sinu, naravno praveći razliku u takozvanim svojstvima, ipostasnim svojstvima, Otac je Otac, Sin je Sin, Duh Sveti je Duh Sveti, Ali trojica jednosušna, jedna priroda, jedna suština i nerazdjeljiva. Ili slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu. Pazite koliko to puta kažemo. Ista slava Otcu, ista slava Sinu, ista slava Duhu Svetom. Na liturgiji jedinorodni Sine i slove Boži i na mnoge druge načine i kroz mnoge druge sihire crkva nas utvrđuje u toj vjeri. U našoj crkvi, braće i sestre, da ovo ne bi sve e, djelovalo kao nešto što je raštrkano, pa što ko uvati i kako ko poveže, postoji jedna grana, možemo reći naučna grana ili nauka, eh, dogmatika. I ovih dana, eh, imajući malo više prostora i vremena, poslužili smo se dogmatikom našeg prepodobnog oca Justina Ćelijskog, E, čije e, obretenje ili da kažemo iz njegovog svetog groba vađanje mošti očekujemo ovih dana 14. ovog mjeseca je e, njegov praznik, a koji dan ranije bit će izvađene njegove svete mošti i položene u već pripremljeni kivut. vađanje tih moštiju će vjerujemo, pokrenuti i mnogi od nas da se sjetimo i njegove ličnosti, ali i njegovih dijela. Sveti Ava Justin je, nažalost, malo poštovan i malo prepoznat u našem narodu, za razliku od nekih drugih pravoslavnih naroda, i njegova velika blagodatna zaostavština je mnogima od nas, nažalost, nepoznata kratko ćemo ukazati na postojanje e, dogmatike prepodobnog Justina u tri toma. Ovdje pred nama je prvi tom, gdje sveti Java Justin ne radi sebe, nego radi nas, radi generacija, e, sistematski, onako kako se to inače u crkvi radi, strogo prateći iskustvo otaca, dodajući i svoj trud vrlo oprezno sa sveštenim trepetom, jer je naše vrijeme zahtjevalo i tu vrstu angažmana, ali uopšte ne odstupajući od duha otaca, vjerno, sinovski vjerno, odnoseći se prema svetim ocima, posebno prema velikim ocima, jer u ovoj knjizi gotovo da se i ne pominju drugi do sveti apostoli, naravno e, sveta trojica i sveto otkrovenje koje nam je dato preko Sina Božijeg, preko Slova Božijeg, jer sve što smo saznali, braći i sestre, i ove istine mi smo primili, mi nismo ovo e, otkrili umnim naprezanjem, pa makar i kolektivnim naprezanjem. Nama je ovo sve otkriveno. E, otkud bih ja znao da je e, Bog u trojici? Otkud? Ne ja, nego bilo koji čovjek. Otkud bih znao ovako precizno da ga ispovijedam? Ne bih znao da se nije otkrio. I sveti dogmati, oni su izraz otkrovenja i e, formulacije onoga što nam je Gospod otkrio. Sveti oci, koji su se posebno bavili odgovarajući na krize svog vremena, je, pazite, istina je uvijek napadnuta. E, dogmati, pogotovo danas, i to će biti polje novih sukoba duha crkve i duha ovoga svijeta. Oni još nisu nastupili, mada u duhovnoj sferi ta borba ne prestaje i pobjede se uvijek odnose, jer ko vojuje pod ovom zastavom, braće i sestre, uvijek pobjeđuje. Međutim, e, doći će i do novih sukopa, upravo na dogmatskom planu. Zašto? Zato što crkva pravoslavna nije odstupala i neće odstupiti. Dogmati su neizmjenljivi. Mi danas ispovjedamo kako su i apostoli ispovjedali. Nas, braću i sestre, u crkvi mogu nekim, da kažemo, vremeplovom da prebace hiljadu godina unaprijed i da nas povežu sa nekom zajednicom koja će recimo tada biti formirana, zajednicom crkve, i da se nađemo na svetoj liturgiji zajedno sa njima hiljadu godina kasnije, direktno da uletimo na liturgiju. Isti simbol vjere. Izgovarali bi i mi i oni. A svi zajedno da odemo milijardu godina unaprijed opet da se pojavimo na nekoj svetoj liturgiji, svi zajedno, zajedno sa e, svetim ocima Prvog Vaseljenskog sabora, izgovarali bismo isti simbol vjere, šta god da se izdešavalo umeđu vremenu s u svijetu koji je otkinut od temelja, koga sila vremena lomi i sila smrti, sila laži obmanjuje. Crkva i svi koji su svoj život utemeljili na njoj ne mogu da se promijene, jer ovi dogmati, ove istine su vječne, braće i sestre. One dolaze od vječnoga Boga. Njih nam je otkrio vječni Bog. A zašto nam ih je otkrio? Da bismo se liječili od laži, od obmane, od zabluda, od jeresi, A posledice laži i obmane jesu i grijeh i smrt. Mi se ne možemo osloboditi grijeha. Evo da se prebacimo na, na, na mikroprostor. U ličnoj duhovnoj borbi pokušavaš da se oslobodiš od neke strasti, od nekog poroka, pokušavaš da duhovno napreduješ. Ne možeš ako nisi dogmatski utegnut. Ne može. Zašto? Duh svetiti neće pomoći u čemu da napreduješ? U nekim svojim planovima, projektima. Ne možete imati lični plan koji se odvaja od plana Božijeg, koji je tebi ponuđen, koji se tebe tiče i u kojem se po promislu Božjem i po blagoslovu crkve nalaziš. Ne možeš imati neku svoju viziju. Moraš se uskladiti i onda ćeš duhom svetim biti povezan i sa naraštajem tvojeg vremena, bit ćeš povezan i sa ocima prvog vaseljenskog sabora i svih drugih vaseljenskih sabora, bit ćeš na pravi način povezan i sa onim sa kojim nikako da uspostavimo kontakt, braći, sa, sa svetim Savom. Nikako da se povežemo s njim. Uporno promašujemo. Te ovo je, te ono je. Te ovakav je, te onakav je. Šta sve nismo radili sa Svetim Savom? U šta ga sve braće i sestre nismo oblačili? Još ga samo nismo vidjeli na teniskom terenu i na futbolskom stadionu. Ali pazite, malo nam fali i tu da ga, da ga, da ga smjestimo. Sveti Save, braće i sestre, naslednik svetih otaca. Sveti Sava je učenik crkve. Sveti Sava je čuvar dogmata znate u onoj žičkoj e, besedi koliko insistira strogo, uzvišeno i jasno da se ne smijemo odvajati od odluka svetih vaseljenskih sabora. Ne samo ne smijemo odvajati, nego proklinje sve one koji odstupe u bilo čemu od njihovih odluka. Sveti vaseljenski, šesti vaseljenski sabor, on strogo prijeti, mada to je apostolska na tema, kogod se ne drži odluka Vaseljenskih sabora, onda bude odlučeno crkve. Znate, toliko je crkva, kako kaže Ava Justin, revnosna u tom svom čuvanju dogmata. Zašto? Jer čuvajući dogmate, ona čuva e, vječni život, odnosno mogućnost da ga stekne. Budemo li ugroženi na tom planu, braći i sestre, Nama veći problem od tog ne treba. Ni na ličnom, ni na e, opštem i društvenom i nacionalnom planu. Mi kao narod ne možemo biti ozbiljnije ugroženi nego što smo po pitanju naše, naše dogmatike. Ne znači da mi nemamo dogmatiku, ali da li je ona pravoslavna? Sveti oci insistiraju da bude pravoslavna, da bude crkvena. Jer dogmat, istina, ona ima smisla, ona ima snagu samo ako je u crkvi. Pokušajte da uzmete neki dogmat, neku istinu i izađite iz crkve sa njom. Znate? Ništa, nema, sve je ugašeno. Vjeruj ti u Boga, mi kažemo vjerujemo u Boga. Vjeruj ti u Boga. Ali ako nemaš crkvenu svijest, nema ništa od toga. Nema sile, nema blagodati, nema pogodova, nije to živa, to je mrtva vjera. Vjerujem, kaže, u Isusa Hrista. A da li vjeruješ u Otca? A kakav ti je odnos prema Svetome Duhu? Pazite, naš odnos prema Svetom Duhu je katastrofalan Imate ljude koji uopšte ne, ne vjeruju u Svetog Duha. Ili mogu misliti, a možemo nešto iz svog iskustva, ali mogu misliti kakve se e, fantazije naviru u um po pitanju Svetoga Duha. Znate. Ne može izvan crkve. Bolje ništa ne pokušavaju. I zato nema sile, zato nema, e, nema života, zato nema snage, zato nema mira. Zato nas sveta crkva. Obratimo pažnju, braće i sestre. Nemojmo majku da sekiramo, kako se to kaže. Obratimo pažnju. Zato ona danas između vaznesenja i silnog hujanja vjetra iznad Jerusalima prilikom silaska Svetog Duha traži od nas E, hvata taj, taj trenutak, mada nažalost mnogi su otpali odmah posle Vaskrsenja, jer mnogima, braće i sestre, vjera, a nije to vjera, to je fantazija, se završava sa Vaskrsenjem. Nema, nema uopšte dalje da se ide. A ne smije tako da bude. Posle Vaskrse nismo stali. Još smo na zemlji. Izašli smo iz groba. Još smo na zemlji. Ali nećemo ostati na zemlji. Idemo dalje. 40. dana odlazimo. Svi odlazimo, ali prije nas i u ime naše, u ime naše prirode, u ime svih nas, braći i sestri, u moje ime, u ime nikoga, u tvoje ime, nego ti imaš druga posla. U tvoje ime i u ime svih nas, braći i sestre, Gospod je. Ne bilo ko, mi tražimo nekoga da nas zastupa, znate, pogotovo mladi ljudi, evo gledamo, oduševljavaju se ako pripadnu nekom klanu, znate, ako osjete da ima, da ima neka, neka pozadina, e, neka jakost u nekoj ličnosti. I, I stope se od toga. Pa čekaj čoveče, stani malo, razmisli još malo. Ima neko ko je stao e, iza tebe, ko je stao ispred tebe, koji je ušao u tebe, koji je uzeo sve tvoje, uzeo svu tvoju prirodu, sav tvoj sastav, sjedinio ga sa sobom, sa božanskom prirodom i znate što se desilo? Pa, otvorile su se vrata i nema kraja. Nema kraja mogućnostima. Vaznio se za tebe, uradio to za tebe, sjeo sa desne strane Boga i Otca, a on je tamo uvijek bio, nije se on, braći i sestre, prvi put popeo, znate sin Boži, znate, nije on sjeo sa desne strane Boga i Otca, pa gledao, znate, u Otca sa strahom, gledao dolje, znate, da vidi visinu, i on upoznao prosto, nije vječni Bog, on se vratio tamo gdje je i bio. A šta se vratio? On se nikad nije odvajao od Otca. Znate, kad nas Jehire uče, nego ne, ne možemo, jer smo u programima, znate, u tim e, kompjuterskim varijantama i onda se zaglavi sve um. Zakržlja, braćo i sestre, zakržlja, postaje nesposoban da, da, da bude rastegljiv, da bude blagodatno fleksibilan. Zašto? Pa zato što kad gledaš, tako te da uči e, crkva Hristova, kad vidiš gospoda pred Pilatom, treba da ga vidiš, ajde vidi ga, ali treba ti um, a gdje je um, gdje je pažnja, gdje su sile? Je to mobilisano? Nije. To je rasuto, to je izliveno. A ti treba da ga gledaš pred Pilatom i da ga, da ga sozrcavaš sa ocem na nebesima. To, braći se, se nije lako, ali nije i nemoguće. Crkva nas uči, ko prati bogoslužbene stihire, kaže se, ili u grobu tjelesnu, u adu dušom kao Bog, u raju sa razbojnikom, i na prestolu bio si Hrista sa ocem, i duhom, sve ispunjavajući neograničeno. U grobu tjelesno, u adu dušom kao Bog, u raju sa razvojnikom i na predstavu bio si Hriste sa Otcem i Duhom sve ispunjavajući. Aj, braći i sestre, ajmo umom da to. Znate? Nemoj, pazite, to mašina ne može da vam obezbijeti. Aj, probaj da gurneš makini taj program, da uvati to. Znate? puče. A um može. A kako ne može? Pa zato i postavljamo. Ali mora da se osvježi. Mora, braći i sestre, da nosi proteze. Znate, proteze. Polomljena nam je kičma. Znate, mora proteze. Kakva? Pa kad vidite, znate vi koji ste a potrebno je malo po bolnicama boraviti. Pa kad vidite braću koja su izrišetane, koja imaju šine, znate, šarafi, matice vira iz, iz koljena, iz noge, znate. Zašto je to tako? Pa da zras shvati da može da hoda, da bude to posle zdravo. Tako i duša. Mora da bude u ovom dogmatskom gipsu, u dogmatskoj protezi. Nemojte to da zanemarite. Da mislite da je dovoljno, eto, imam to neđe okačeno, znam to napravljeno. Nemoj to. Mora da se drži u tome. Svako jutro, to, to je dogmatski podvig, to je sticanje takozvane dogmatske vjere. Nije to, braći i sese, jedino što mi možemo, ali bez toga ne može se. Sveti oci su u tome jasni. Vježbaj to, vježbaj da se utvrdiš u dogmatu, e, vježbaj da se utvrdiš u ispovjedanju vjere, ali ne samo ustima, nego probaj umom, vježbaj umom, vježbaj, vježbaj, vježbaj, vježbaj i dobit ćeš e, znak, dobit ćeš plod, dobit ćeš blagoslov. Ući ćeš čime? Umom u prostor istine. I šta će se desiti? Počećeš da se naslađuješ. Zašto? Jer nama je to potrebno. Nama je potreban put. Evo vidite, svi tražite neki put, je tako? Hoće li e, ovo da studiram ili ću ono, je tako? Evo danas imate generacije maturanata, samo kad poskidaju one klovnovske kostime, znate, ono, ne grdiše, braći se, si gledamo namo ko neke e, e, prostitutke, bukvalno kao prostitutke. I to je tako pripremljeno, njihovi i pratnja, to je, to, tačno se vidi da se da iza toga stoji svijet koji se, koji se ruga ljudskoj prirodi I vidite, džavo, kad napada čoveka, on ga napada, naslađuje se, čime se naslađuje bijeda? Naslađuje se time što te gura u grijeh, a zna da si pozvan na nebo. Ljudsku prirodu ponižava, a naslađuje se jer zna da je u Gospodu Isusu Hristu ona sjedinjena sa božanstvom i da, vjerujući u njega, možda naslidiš ogromne blagoslove, a on te gura u grijeh, posebno u tjelesni grijeh. Znate, tu se oni da kažu, pare od tih smradnih isparenja, oni dobijaju određenu utjehu. A u crkvi i kroz dogmatsko ispovjedanje, mi, braći i sestre, i tijelom i dušom primamo blagodat vječnog Boga. Zato da ne odemo predaleko, istina ova tema je mnogo važna, ona se, e, nažalost, rijetko, rijetko, makako mi to možemo da da primijetimo, dodiruje, mnogo se tu radi, a tu nam je sve. Ova nedelja nas dakle poziva na dogmatsku provjeru, na dogmatsko preispitivanje i usaglašavanje sa vjerom otaca, vjerom svetih otaca, to jest sa vjerom apostola i sa voljom tripostasnog Boga. Da zajedno sa njima naravno uvijek na svetim liturgijama, ispovjedamo tu spasonosnu vjeru, da se ne plašimo, braći i sestre, jer to od nas niko ne može oduzeti, to je bezbjedan prostor. Uopšte nemojte se bojiti. Bojite se samo da svojom gordošću, prije svega duhovnom gordošću, da svojom neposlušnošću crkvi, gdje je problem i nastao, ne otpadnete od crkve. I ničeg drugog se ne bojite tačnije, bojte se sebe, bojte se onog moje viđenje, moj doživljaj, ja mislim, ja sam to tako procinio, ja na to tako gledam. Od toga, braćo i sestre, ovo što kažu ime otaca, govorimo, bješte od toga, nemojte ništa bez kako su oni govorili. A oni, budite ubijeđeni, ništa nisu govorili dokako ih je duh sveti učio. I zato držimo se liturgije, vježbajmo se u dogmatskoj vjeri, budimo u tom podvigu, sveti oci to nazivaju podvigom, da se to, da se to stekne, da se u tome utvrdimo, jer možda neko još sumnja. Budite iskreni, nemojte da se stidite, kažite vi slobodno u ispovijesti, e, u tajni ispovijesti, kažite slobodno i gospodu, u molitvama, ili u propadanjima, ispovijedite sumnju, kažite da ne vjerujete, ali da imate potrebu i da će Gospod. Samo nemojte biti ravnodušni prema dogmatima i nemojte misliti da se možete spasiti bez dogmata. I nemojte misliti da će vam u crkvi biti išta jasno ili bliže ukoliko ovu oblast duhovnog života budemo zanemarili. Što se tiče crkve, ona je jasna, simbol vjere zauzima mjesto koje uzima, dogmati, oni su nepokolebljivi, oni stoje, neizmenljivi, kogod je tu probao, braći i sese, nešto da mijenja, znate, bio je upozoren jednom, dva puta, treći put, više nije bilo razgovora, Nema tu šta da se mijenja. I ako pokušamo da mijenjamo, mi se duhom e, nadimamo i stajemo iznad duha crkve. I nemojte da se prošite, znate, onog blef naleta onih koji drugačije umuju. Znate, imate sad raznih ponuda, raznih zavjetanja. Znate, slobodno, vjerujte, to vam govorimo iz iskustva. Kogod da stoji pred vama, kogod to je izgledalo negdje veliko, mudro, iako vi možda niste e, utvrđeni u vjeri, ali imate sablju, znate, probajte, ispalite taj projektil i vidjet ćete kako će da umuknu usta lažljiva. Sjećamo se negdje na početku našeg e, ulazka u crkvu, imali smo e, mogućnost da ispitamo silu simbola vjere i sjećamo se odlično tih dana kad smo u razgovoru sa e, i, i, i zrelijim od nas, po godinama i po životnom iskustvu, a i po mudrosti istina ovoga svijeta, u pitanju su bili nosioci istina ovoga svijeta, vrlo vješti u svemu tome, koji su negdje pokušali, a to uvijek da, taj duh hoće da, da regrutuje nove snage, da prenese tu trolu mudrost, u nove mlade sasude, Dakle, su osjetili u nama neko blago protivljenje, iako mi ništa drugo nismo imali, ali šta, šta smo našli, šta smo primili u crkvi? Pa, ako ništa drugo, naučili smo simbol vjere. I onda u toj nekoj, da kažemo, zbrci, osjećajući da ne možemo dalje, mi se sjeti smo i izvadi smo, znate, oružje i ispali smo projektil, to jest ispovijedi smo simbol vjere. I znate što se desilo? Isti oni koji su do tada bili izuzetno nadahnuti, već kako govoreći o tim životnim e, putevima, duhovnim vizijama, filozofskim sistemima. Posle onog čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg vijeka, dakle posle posljednjeg člana simbola vjere, svetog simbola vjere. Oni su ostali nijemi, braći i sestre. Za nas je to bilo veliko iskustvo. Gle, do sad u onom nadahnuću, sad nijem. I ne samo nijem, u smislu da mi nešto htio da kaže pa da ne može. Ne, nego poklopljen. Bez volje da razgovor traje, bez želje da do susreta ponovo dođe, sa jasnim iskustvom poraza. A zašto? Ko je porazio? Mi? Ne. Istina. Projavljena i izražena tačno i precizno. Dakle, nije bilo, znate, po sjećanju, nego onako kako je dato. I sa pečatom nebeskog cara. Čovek i demon uvijek začute kad car govori, kad se vjera ispovijeda, prava vjera. Zato i mi, braći i sestre, pred duhom ovoga svijeta, pred naletima ovoga u utopljenog vremena, branimo se istinom u ovoj tami gdje se nude razni putevi, uglavnom široki. Izaberimo put otaca, uski put. Na njemu ćemo sresti i svete oce, na njemu ćemo sresti sve naše svete pretke, bez izuzetke, svi su tamo. Na njemu ćemo sresti i našega gospoda, onoga koji jeste put, njime vođeni, duhom svetim nadaknuti mi ćemo se i ocu vratiti, jer možemo, on je to obezbijedio. Otac nas čeka, braći i sestri. A što je Duh Sveti silazio na zemlju? Goran. Zašto je si išao na zemlju? Što će njemu to? A ti, i ti si Goran, dobro. Ja sam mislio na drugog Gorana. Zašto je si išao? Pazi, sišao je duh sveti, znači pokret, znate, akcija, velika akcija, ne angel, pazite, to ne silezi angel, da se razumijemo. Gavrilu je silazio, je tako, angeli su pjevali, to je sve silaženje, silaženje, silaženje. Ovo je nešto drugo, ovo je do, do sad neviđeno. Gavrilo je angel, vjesnik, poslanik, poskušnik, angel, E, stvorenje. Angeli su tvoravina Božija. Ovaj koji silazi nije to. Nije stvoren, nije tvoravina. Jednosuštan ocu, ravan ocu, pazite. Onaj koji silazi, ravan ocu i sinu. Zašto silazi? Pazite, to je posjeta, nažalost, tu se trudite da se isključujete, ali nemojte tu da budete lijeni. Isključujete se, braće i sestre, E, tu arhimandrit e, Rafael Karelin e, podvlači to, ali nažalost mnogi su to pogrešno razumijeli, misleći da nekome gledanje televizije i to čulno draženje ne, može, ne, ne smeta ako bira dobre sadržaje. Nije u pitanju to. Znate, možemo mi da gledamo zo program, možemo da gledamo, pazite, nije ništa loše gledati jednu utakmicu. Po sebi to nije loše. Znate, igra, futbal, neka taktike, ništa loše. Ali e, gdje se krije opasnost? U otupljivanju tih umnih, sozrcateljnih sposobnosti. Jer ti ako gledaš to, pa gledaš ponovo, pa gledaš opet, pa gledaš stalno, kako ti možeš da uđeš, da prihvatiš takvu tajnu? E, kako možeš da, da se raduješ cjelasku duha svetoga? Kako možeš da vjeruješ simbolu vjere? Ne možeš. Možda ga pročitaš, ali umno, srdačno i vodom, ti ne možeš da uđeš u taj prostor. E, ne možeš da primiš, pazite braći i ne možeš da primiš istinu. Ili kako kaže Arhimandrit Rafael, ne možeš da Bogu opštiš. Ne možeš da zajedničariš sa Duhom Svetim tako. Ne možeš. Znate. I pazite, vidite, angel čovjek kad vidi pa mu se život promijeni, znate. Promijeni mu se život demona čovek kad vidi, nego gospod nas čuva, pa to u demoni ne znači da demoni ne djeluju na nas, ali demona jednom da vidite, znate. Pazite, u snovima može se to nekad nekome dešavalo, kad demon pristupi čoveku. Pazite, još imamo taj tampon sna, blokiran sistem. Aj probaj da se prekrstiš. Aj probaj da zoveš nekoga. Ništa. Blokiran. Pazite, Samo zato što se malo približio, približio i njegova demonska energija parališat. A zamisli da ti se javi u svjetlosti jakoj. Istopio bi sistem. Potpuno bi te spržio. Demon. Sa druge strane, angel kad se javlja, znate, za nemoća čovjek, znate, za nemoća, to su silne energije, Angelska je čista, silna. Silna energija. Znate, stražari na grobu gospodnjem, kad, kad je angel došao da odvali kamen. Paf, popadaše, kaže, ne zaspaš onako, nego popadaše ko mrtvi, znate, od naitija sile. A pazite, ovdje ne silazi angel, nego Vukašin? Ko si lezi? Bog. Duh Sveti. Duh Sveti. Duh Sveti. Bog si lezi. A zašto si lezi? Ima, pazite, ima zašto si lezi. A šta je naše spasenje? Pa ja mislim da se lazi na apostole, da šire ovaj, vjeru i... I šta da... da Ko je, znate? Da nas vrati Otcu. Znate? Da nas vrati Otcu. Kroz Sine, vidite, moje i vaše postojanje, nema nikakvoga... Molim? Da se ishodi, da. I tamo gdje djeluje, on povezuje sa Otcem. Povezuje sa Otcem. E, gospod, kako nas uči da se molimo? Sin Boži. Kako nas uči da se molimo? Koja je prva pouka Sina Božeg na pitanje nauči nas molitvi? Oče naš. Je tako? Pazite, sin. A šta drugo da priča do oca? Je tako? Duh sveti. U kome da svjedoči? Na koga da ukazuje? Do, na oca, ali, vidite, to je mnogo važno, tako ćete prepoznati duha, odnosno tako ćete razlikovati duhove po njegovom odnosu prema sinu, znate, jer duh sveti ljubi sina ne samo što ga ljubi, nego počiva na njemu, kroz njega se daje. Jedna je prirode sa njim, znate. I kroz sina, je tako, vraća nas ocu. Naše postojanje, braćo i sestre, ajde ugaćemo i da zatvorimo. Mnogo je tema neotvoreno i onda nekako od želje, ali opet rasuđivati da se ne preforsiramo. Naše postojanje, izvan Svete Trojice nema nikakvog smisla. Pazite, baš nema nikakvog smisla. Sve je besmisleno. Vidite, vas, daj Bože da nema nikog od vas, ali govorim ovako, e, načalno, čoveka opterećuje besmisao. Nema smisla. Znate kakav je to Bog? Pa lakše je da ti nogu režu, da ti kožu gule, a da imaš smisao, mučenici, znate, povezani blagodaću sa Svetom Trojicom. Pa kako su oni nosili muke, a braći i Kako? A zašto? Zato što je i to njihovo stradanje e, bilo osmišljeno. A, a smisao, znate, to je duboka potvrda života, znate. To je, to je jak život, smisao, imaš cilj, umireš, ali znaš kome ideš, Znaš od koga si. Znaš kako ti je put spasenja pokrčen. Je tako? Stradaš. Ali osmišljeno je stradanje. Stariš, recimo da stariš. Stariš, ali ta starost više nije problem. Zašto? Jer je život osmišljen. Ideš ka gospodu. Duh sveti te već vaja. Povezujete se ocem. Ti osjećuješ ti, ti osjećaš da si biće stvoreno za vječnost. Ali ne bilo kakvu vječnost, nego vječnost u zajednici sa Bogom. Ali ne bilo kakvim Bogom. Jer tu priču imamo danas po raznim romanima. Je tako? Ne, sa tripostasnim Bogom. Sa Otcem. Sa Bogom Otcem. Sa Sinom, koji je isto Bog. Sa Duhom Svetim, koji je takođe Bog. E tek kad se to poveže, e onda ide sila onda se blagodati zliva, onda možeš i da stradaš, onda mogu, kao što su svete mučenike, onda mogu i da te deluju. A bez te vjere, braći i sest, nema smisla. A besmisao je najveća bol, najveća tuga, najveća patnja. Besmisao je paklena, otvorena rana. I kogod je išao kroz pustinju besmisla, Kad uđe u prostor crkve, kogod je tragao za istinu, pa kad uđe u prostor crkve, pa kad se nađe u dogmatskom prostoru, osvijetljenom, pa se raduje, pa sve proba, one međe koje smo do juče razvaljivali, u se i tamo misliš, misliš sjeo si, prevrneš se na glavu. Tamo misliš, evo nagazio si, propade dolje. Ne ti, nego čita prostor oko tebe. Tamo najedvite jade, Izvuče, izvuče, izvuče, izvuče i uvati se za ruku i izvuče ruku iz lutke ili ko zna čega, iz čovjeka koji je umrlo. I tako lijevo, desno trči, okreni, znate, nema niđe utvrde, nema niđe temelje. To je velika patnja. A ovdje je sve nepokolebljivo. Ovdje sve vječno. Ovdje, braći i sestre, svaka riječ, na svaku riječ možda se osloniš, da se pouzdaš, da te neće izdati, da se neće promijeniti, da je vrijeme neće promijeniti, da bilo šta, bilo koje situacije, će biti zemljotresi, poprave, ratovi, ne znam šta, šta god bude, ovo se neće promijeniti. Smo 500 godina, braći i se, bili poklopljeni e, nečim što nije bilo ovoga kvaliteta. I kad smo izronili iz toga, govorimo o istorijskom putu srpskog naroda, mi smo ovako izornili. Vjerujem u jednoga Boga, Otca, Svedržitelja. Da. Ne može to da se, to je Bogom dan, samo da čuvamo. A čuva se i čuvamo kroz crkvu sabornu, vaseljensku, svetotečku, pravoslavnu crkvu, držeći se blagoslova svetih otaca i poštujući carski pečat koji se nalazi na svakom dogmatu pravoslavne crkve. Pošto me, braće i sese, da bi Duh Sveti koji silazi, ovih dana praznujemo, da bi sišao na nas. E, I još nešto i time da završimo. E, kroz e, svete tajne, krštenje, miropomazanje, mi smo osposobljeni da ga primimo, znate. Sve je izvedeno savršeno. To je blagodat uradila. A da li će Duh Sveti živjeti u nama? Jer tada je on ušao, a sad se očekuje da ga voljno i prizovemo i da se sjedinimo sa njim, znate, da dođe do sinergije, znate. E, blago izvolje se Duhu Svetom i nama. Pazite tu sinergiju, znate. Duh Sveti i Duh Otaca. Tako i mi, da voljom, jakom voljom, krepkom voljom i vjerom da prizovemo, da omogućimo Duhu Svetom da uđe u nas. Zato, sveti oci, još jednom i to nemojmo zaboraviti, jer ova nedelja prođe, vrijeme ide dalje, a na, navikli smo tako da se loše krećemo po vremenu. Nemojmo zaboraviti ovaj poziv majke na čuvanje dogmata i na vježbanje u dogmatskoj vjeri, da bismo izvježbanim umom, izvježbanim srcem, izvježbanom voljom i usklađeni sa svetim ocima mogli da primimo tu veliku posjetu, veliku posjetu e, i veliki blagoslov duha očevog, koji sišavši na nas sobom donosi carsko raspoloženje i carstvo nebesko i život vječni. A život vječni jeste istinsko bogopoznanje. Eto njega da se udostojimo ovdje u vremenu, ne tražeći, braći i sestre, nijedno drugo mjesto, nije, ne treba nam nijedan drugi grad, ništa, ništa, sve imamo. Za život vječni imamo sve. Za naše planove, projekte, eh, biznis, znate, To crkva, e, naravno, ne ignoriše potpuno, ali ne. E, ono najvažnije, sve nam je obezbiljilo. Ako smo zainteresovani za život vječni, to možemo danas i to možemo kroz crkvu. A ima li išta veće od tog dara i od te mogućnosti da vječno živimo ne odvojeno, nego saborno u jednom tijelu, da budemo svi braći i sese zajedno da budemo udovi jednog tijela, da nam glava bude Hristos, da nas glava više ne boli od egoizma, da nam ne otičuje mozak od samoljublja, nego da nam glava bude Hristos. A zamislite, braći i sese, kako je to kad je čoveku glava Bog, pa ono blaženstvo, onaj mir, znate, ona, ona ljubav Sina prema Otcu i Duhu Svetom, znate, kad se izlije i na stvorenje, na blagodatne sinove, na djecu crkve. Toga možemo da se udostojimo, zato vjere Božije, vjere pravoslavne, vjere otočke da se držimo uz pomoć i molitvama svetih otaca naših, među njima onih koji se danas sjećamo otaca prvog Vaselinskog sabora. Amin Bože, daj. Gracias.